Вітаю. Я Аня, і я біёлог. Вітаю. А я Міша, і я не. І гэта падкаст Біябурбалка. Дзе мы адказваем на простыя і складаныя пытанні пра біялогію і навакольнае асяроддзе. Пытанне ў нас ад Кастуся, які напісаў, што ён э, не біёлог, але ўжо фанат нашага падкасту. Ого. І вось напісаў, што яго заўсёды захаплялі жывёлы, і ў Кастуся ўзнікла такое пытанне. На якія вынаходніцтвы ці адкрыцці натхнілі жывёлы людзей? Ты ведаеш, я калі бершыню пачуў гэтае пытанне, я ўзгадаў, як калі я вучыўся яшчэ ва ўніверсітэце, у нас быў такі курс, не памятаю нават, як ён называўся, але па сутнасці нешта накшталт прыродазнаўства для гуманітарыяў. <laughs> І я шчыра кажу, амаль нічога адтуль не памятаю, акрамя таго, што была адна лекцыя, якая падалася мне цікавай, там мы абмяркоўвалі, адкуль бяруцца навуковыя ідэі і адна думка якая мяне вельмі зацікавіла была якраз што яны нярэдка натхняюцца прыродай ну так нічога дзіўнага людзі з самага пачатку свайго існавання натхняліся прыродай ну так але і калі зараз казаць то напрыклад экасістэмы для мяне я думаю шмат для каго гэта адна з самых натхняльных з'яў таму што там усё ў балансе То бок э, гэта толькі мы вось робім такія адкіды, якія нельга ніяк перарабіць. А ну, экасістэмаў так. амаль адкідаў няма. Яклі ёсць, то гэта выкапні, якія зноў жа граюць важную ролю ў экасістэме. Ну, зноў жа эвалюцыя і натуральны адбор гэта таксама такая крыніца натхнення, таму што яна падрабуе заўсёды новых адаптацый і адбірае найлепш прыстасаваныя арганізмы. Тут я дарэчы хацеў бы ў гэтым месцы параіць <laughs> аніме калі хто глядзіць і цікавіцца ёсць такое аніме па-японску называецца тэнчі солдзо дызайнбы ой па-ангельску калі хто будзе гугліць heavens design team нябеснае бюро дызайну прыхожая назва ну там і канцэпцыя даволі прышпільная там такая базавая такая хрысціянская міфалогія бог стварыў свет ось свет ужо ёсць там рэкі нябёсы засталіся толькі жывёлы угу. але ўжо неяк ён стаміўся і падумаў што прасцей аддаць гэта на аутсорсинг і <laughs> замовіў дызайн тых жывёл у агенства ага. і вось сутнасць анімэ ў тым што у гэтым агентстве прыходзіць нейкая замова ад бога угу. яны робяць нейкія прататыпы тэсціруюць працуе звычайна не з першай спробы там напрыклад прыходзіць замова на Хачу высокую жывёлу, якая можа стоячы на зямлі адначасова і харчавацца лісцем дрэў. і вось яны пачынаюць распрацоўваць жирафа. І спачатку яны думаюць, як яго зрабіць такім высокім, робіць ему вельмі доўгую шею, там 10 метраў ці нешта. і выніку прототып не працуе, таму што не хапае сіл сэрцу, каб пампаваць кроў да галавы. Праз такую шею. Тады яны спрабуюць іншае вырашэнне. Падоўжыць ему ногі. Так, менавіта. Робіць ему ногі некалькі метраў але як цяпер яму піць ваду угу. да дрэва то ён дастае а вада там унізе Таму выніку яны прыходзяць да нейкага кампраміснага вырашэння што і ногі доўгія і шыя доўгая але ў нейкім балансе <laughs> І вось там шмат такіх прыкладаў і ты даведваешся паступова і пра анатомію жывёл іх асяроддзе і крыху пра эвалюцыю цікава гэта трэба паглядзець канешне але калі там все правильно распавядаюць з пункту гледжання эвалюцыі, то можна і раіць э, вучням. Ну вось паглядзі і скажы мне, таму што я не ведаю, <laughs> але я гучыць вельмі пераканаўшы. Добра. Крыцей атрымліваецца, што прырода нашмат разумнейшая за нас і ў яе нашмат больш досведу ну, так. 3-4 мільярды гадоў. <laughs> таму і ўзнік тэрмін біёніка, які уласна кажучы, я і даведаўся з таго курса. Гэта такая гліна даследаванняў, сфокусаваная на тым каб прызвычэнне прыроды арганізмаў сістэм біялагічных распрацоўваць новую тэхніку ці нейкія новыя рэчы якія вось натхнёныя прыроды Слухай ну добра але э, біёніка атрымоўваецца што я не ведаю там першабытныя людзі яны таксама ў нейкім сэнсе натхняліся прыродай так Ну так. Ну вось пра тыя ж зубы трапежнікаў, што пачалі завостраваць камяні і таксама іх э, выкарыстоўваць для палявання ці нехта там з драпежнікаў закапаў сваю ежу там нейкі воўк ці ліса і людзі таксама паглядзелі што гэта можна рабіць і тады яна лепш захоўваецца гэта таксама біёніка Ну я думаю хутчэй не зразумела што першабытныя людзі шмат натхняліся прыродай чым ім яшчэ было нахняцца яны ёй жылі больш непасрэдна здаецца ну, так, і пакланяліся ж таксама так. ну так міфалогія і ўсё гэта было вельмі натхнёная прыродай Але для таго, каб была канцэпцыя біёніка, трэба, каб была нейкая асэнсаваная цывілізацыя, якая ўспрымае сябе як нейкую асобную частку, якая робіць вось гэтае супрацьстаўленне паміж прыродай і культурай. То бок калі ўжо з'явіліся такія цывілізацыі, якія лічылі сябе не часткай прыроды. Ну так, не такой непасрэднай. Таму прыклады, якія можна лічыць больш блізкімі да сучаснай біёнікі, мне падаецца больш нядаўнія. Вось я быў увесну у музеі Леонардо да Вінчы у Флоренцыі. Угу. Музей гэта зацікавіў мяне тым, што ён прысвечаны не мастацтву, угу. не моналізе і іншым карцінам, а вынаходніцтвам і распрацоўкам да Вінчы. Так, так. Ён быў геній у нейкім сэнсе. Вось у яго былі малюнкі розных машын. Угу. І значная частка гэтых машын не была нават пабудаваная пры ягоным жыцці. Угу. А яны там узялі і пабудавалі. І больш за тое можна паспрабаваць гэтымі машынамі карыстацца і што працуюць гэтыя машыны ведаеш вось усе акрамя адной можаш здагадацца якой <laughs> напэўна акрамя летаку так шмат хто напэўна бачыў вось гэтыя малюнкі які да віншы рабіў такіх апаратаў якія машуць крыламі як птушки такія там таксама ёсць можна нават паспрабаваць імі карыстацца яны машуць крыламі але не ўзлятаюць то бок відавочна што ён натхняўся прыродай і ў прыватнасці птушкамі як кастусь але <laughs> просто працэс палёта крыху больш складаны чым ён на той момант усведамляў так кастусь напэўна зараз значна больш ведае пра працэсы аэрадынамікі і я ведаю што потым жа былі праты райт але гэта было ўжо амаль праз 5 стагоддзяў ну так і вось якраз такі аэрадынаміка ім і дапамагла тое напэўна на што не звяртаў увагу да іншых гэта тое што птушкі ж могуць лятаць у паветры і не махаць крыламі як бы лунаць у паветры угу. Вось і што нейкім чынам паветра іх утрымлівае І вось браты райт яны сфокусаваліся больш на форме крыла і на тых аэрадынамічных працэсах якія адбываюцца калі вось цела ў паветры ну прынамсі самалёт <laughs> Я просто э, чаму так пачала пра самалёт, я якраз ну, да выпуска пра біёніку вырашыла паглядзець, як яно працуе. <laughs> Ага. Таму што шчыра кажучы, фізіка ў мяне ў школе было вельмі не вельмі угу. і зараз вельмі шкадую. вырашыла навёрстваць. Так, і вось я паглядзела відэа ад пілота. Ён вельмі класна распавядаў пра ўсё і што я даведалася, э, ну так калі адным сказам пра гэта казаць, за кошт таго што крыло мае вось такую пукатую форму ціск паветра калі самалёт рухаецца хутка наперад да, за кошт mm -hmm. рухавікоў ціск паветра над крылом ён меншы чым пад крылом ага. і то бок паветра за кошт гэтага падымае самалёт уверх ага. А, але да таго, што я вельмі натхнілася і я магу уявіць сабе э, братоў райт, Таму што сапраўды, калі глядзіш за лунаючым палётам тушак, то хочацца нешта такое зрабіце самому. Ну вось гэта мне здаецца такі выдатны прыклад таго, што натхняцца прыродай можна па-рознаму, Таму што можна фокусавацца на розных аспектах, можна па-рознаму гэтыя аспекты адаптаваць нават да аднаго і таго ж кантэкста, а кантэксты таксама могуць адрознівацца. Таму біёніка гэта хутчэй не нейкая асобная навука, а такі агульны падыход, якім могуць кіравацца як інжынеры, так і праграмісты, хімікі, угу. дызайнеры і шмат хто яшчэ. Слухай, Міша, ты ведаеш, калі наогул з'явіўся гэты тэрмін біёніка? Так ужо два дні як ведаю, таму што рыхтаваўся да гэтага выпуска. Угу. Гэта спалучэнне біялогія і электроніка біёніка. Ага. Яго прыдумаў амерыканскі медык, якога звалі Джек Сціл і пачаў яго актыўна прасоўваць у 60-е гады 20 -го стагоддзя угу. і цікава што ёсць яшчэ адзін падобны тэрмін біямімметыка біямімметыка ну міметыка як перайманне такое ага. дакаранёвае слово з мімікрыі А ну пра яе мы крыху размаўлялі падаецца калі гаварылі пра птушак Хачу спадзявацца <laughs> што мы пра гэта размаўлялі Ну мы за дакладна размаўлялі а ці патрапіла гэта ў падкаст <laughs> іншае пытанне. Дык вось цікава, што гэты тэрмін прыдумаў калега сціла Ота Шмід. Гэта такі савецкі высеты Отта Юльевіч Шмід, які прыдумаў, што можна зрабіць вялікую савецкую энцыклапеды. І на паўночны полюс яшчэ ездзіў не не той. Гэта амерыканскі нейролах і інжынер Отта Герберт Шмід. Ух ты. Спачатку ён быў менавіта даследчыкам заолагам і ён даследаваў, як перадаюцца нервовыя імпульсы, у нервовай сістэме кальмараў. А пасля, натхніўшыся гэтым, ён зрабіў трыггер Шміта. Гэта такая электронная прылада, якая дапамагае ператварыць нейкі шумны электрычны сігнал, сігнал з памехамі, няроўны, у больш устойлівы. Карацей, што важна, што гэты прынцып прыйшоў яму ў галаву, калі ён пісаў дысертацыю пра нервовую сістэму кальмараў і ў прыватнасці пра тое што вось кальмары як і іншыя жывыя істоты яны атрымліваюць праз нервовую сістэму гэтыя электрычныя імпульсы угу. але калі гэтыя імпульсы слабыя як нейкі такі шум памехі то яны адфільтроўваюцца і ага. по гэтаму ж прынцыпу ён зрабіў гэты свой трыггер э, зразумела то бок ён натхніўся кальмарамі але навошта было прыдумляць новы тэрмін калі ўжо была біёніка Ну, напэўна, для таго, каб падкрэсліць, што гэты падыход можа выкарыстоўвацца не толькі ў дачыненні да электронікі. То бок э, біёніка гэта пра электроніку менавіта. А біямімметыка гэта наогул, калі мы выкарыстоўваем досвед іншых жывых арганізмаў у любых сферах свайго <laughs> жыцця. Ну, атрымоўваецца, што так. Але я яшчэ заўважыў, калі рыхтаваўся да гэтага выпуску, што, напрыклад, у рускамоўнай традыцыі амаль для ўсяго ўжываецца тэрмін біёніка угу. і нашмат радзей сустракаецца біяміметыка. А ў англамоўнай традыцыі хутчэй наадварот. Біёніка гэта такі вельмі канкрэтны тэрмін, а біяміметыка угу. гэта вось якраз усё, як ты сказала. Ну для рускамоўнай традыцыі мімметка гэта <laughs> вельмі мімімічны тэрмін несур'ёзны надта смешна гучыць <laughs> так можа можа і таму ну вось можам паглядзець розныя прыклады давай гэтай больш шырокай біяміметыкі можна канцэптуальна вылучыць тры тыпы біяміметыкі ў залежнасці ад таго чым менавіта натхняешся першае гэта марфалогія ці фізіялогія жывых арганізмаў То бок, як яны пабудаваныя, як працуе іх цела, як працуюць іх органы. Угу. Другі гэта паводзіны жывых арганізмаў. Што яны робяць? Гэта эталогія пра тое, што мы казалі? Ну так. Угу. І трэцяя катэгорыя гэта калі мы натхняемся цэлымі групамі ці жытлом жывёл ці нават цэлымі экасістэмамі у такіх больш угу. маштабных катэгорыях думаем. Вось прасцей за ўсё з прыкладамі ў першай катэгорыі то бок марфалогія фізіялогія да да да вось гэта угу. вось напрыклад такая вядомая гісторыя швейцарскі інжынер жорж де містраль неяк у 41 годзе пайшоў шпацараваць са сваім сабакам па альпах круто было <laughs> шпацараваць па альпах пакуль навокал у еўропе ідзе другая сусветная зручна быць нейтральнай краінай і вось вярнуліся яны дадому і ён убачыў што а сабака ў сенькі ў лапуховых калючках Угу. І зацікавіўся, а як яны так працуюць, што яны так прымацаваліся. Пачаў разглядаць іх пад мікраскопам. І вось праз некалькі год, як ты думаеш, якое вынаходніцтва ён запатентаваў? Угу. Я думаю, ліпучкі для дзення. Менавіта так. Вось ёсць маланкі, ёсць гузікі, ёсць ліпучкі. Ага. Вось ён прыдумаў ліпучкі, і іх структура якраз такі нагадвае тыя калючкі. Я яшчэ памятаю, мы калі размаўлялі пра шнобельскую прэмію, гэта больш позні прыклад канешне але там быў навукоўца які займаўся графенам і яшчэ левітацыя жабак ага. як яго звалі я не памятаю Андрэй гейм Ага Андрэй гейм і вось тады не ўвайшло ў выпуск што ён яшчэ натхняўся іконамі гэта такія яшчаркі і у беларусі не жывуць ага. але вось жывуць на поўдні Еўропы калі казаць пра Еўропу і вось у афрыцы іх там вельмі вельмі шмат розных відаў сэнс у тым што у іконаў у іх на лапках ёсць спецыяльныя такія прысоскі з маленькіх валаскоў якія могуць прысосвацца да паверхні па якой яны ходзяць ага. і таму іконы могуць бегаць нават па столі і вось па шклу ага. бок і... мог бы быць не чалавек павука чалавек гікон ну так так і вось яны ловяць казурак а часам і больш маленькіх гікон ага. і пры гэтым яны настолькі моцныя гэтыя прысоскі што гікон які важыць сам там 50 грамм Uh -huh ён можа утрымліваць на сабе да двух кілаграм то бок у цябе можа вісець э, гікон на столі угу. ты можаш там подвешваць на яго <laughs> так, крычок і павесіць <laughs> заплечнік і <laughs> калі ён вельмі заняты паляўнічай справай у гэты час то гэта можа і спрацаваць ці лямпу а пасля заплечнік збяжыць так пасля заплечнік збяжыць з крыкам таму што іконы вельмі класна крычаць яшчэ а карацей сэнс што гэты навуковец ён натхніўся іконамі і ён зрабіў стужку якая вось прымацоўваецца ага. і ў ёй ёсць спецыяльныя для гэтага мікраскапічныя трубачкі ён назваў яе екатэйп іконовая і... стужка так карацей насамрэч гэта атрымаўся шматразовы скотч ага. які мацнейшы за звычайны скотч і яшчэ яго можна ну у прылепваць і адлепваць насамрэч вельмі такі экафрэндлі варыянт скотчу ага. якія ўсё ж такі разнастайны Андрэгеем <laughs> мало таго так. што ён атрымаў і ж нобелюўскую прэмію і нобелюўскую прэмію так ён яшчэ і зрабіў новы скотч так цікава Але ну, увогуле ну, ёсць шмат такіх розных прыкладаў. Вядомы прыклад, э, як у 70-х гады японскі інжынер Накацу Эйджі, які ў вольны час любіў назіраць за птушкамі, mm -hmm далі яму заданне прыдумаць як палепшыць аэрадынаміку японскіх высокахуткіх цягнікоў сінканцэн mm -hmm. вось гэты булачэйн якія называюцца Таму што на той час яны ўжо былі хуткія але калі яны выходзілі з тоннеля то іх шмат гайдала і было даволі шмат шуму mm -hmm. і вось каб вырашыць гэтую праблему ён натхняўся птушкамі і ў прыватнасці акрамя іншага ён зрабіў нос цягніка больш падобным да носа птушкі зімародка А чым менавіта ён у зімародка натхняўся? Ну зімародкі яны ловяць рыбу. І ён <laughs> назіраў, што калі яны ныраюць у ваду за сваёй здабышай, mm -hmm. то амаль не атрымоўваецца пырсак. Ага. Бо яны так уваходзяць ваду, і ён падумаў, што гэта ў прынцыпе нагадвае фізіку таго, як цягнік трапляе і выходзіць з тоннеля. Цікава. Я вось не ведала пра гэта, але я нядаўна дазналася, што ў зімародку яшчэ не бывае страсення мозгу, Таму што калі б чалавек так нырааў у ваду як зімародак, то яго б стосоткава яно было ага. вось галавой наперад. Ну і галавой менавіта ўбіваўся ў ваду да не так. рукамі, так. там не нагамі галавой. Праверылі геном і ў іх ёсць спецыяльны мутацыі ў спецыяльных белках, якія адказваюць за вось это аксоны канчаткі нервовых клетак, ну адказваюць за іх стабільнасць. Угу. І то бок магчыма, гэта дапамагае ось супраць гэтых траўм. І магчыма, гэта таксама будзе дапамагаць людзям. Ага, ну вось новы біямімітычны прадукт, шлем для плаўцоў. Ну гэта не будзе шлем, гэта хутчэй будзе тое, чым можна лічыць людзей шляхам геннай тэрапіі. Ага, цікава. Дарэчы, можна ж натхняцца і не толькі іншымі жывёламі, але і анатоміяй самога чалавека. Ну вось так я насамрэч э, калі чула пра біёніку, то гэта было ў асноўным пра пратэзы біянічныя mm -hmm. пратэзы так. Гэта такія пратэзы, вось якія калі чалавек губляе нейкі орган ці гэты орган не працуе, яны могуць цалкам замяніць яго і выконваць яго функцыі. Тут важна не блытаць з напрыклад касметычнымі пратэзамі, таму што напрыклад ёсць працэс рукі, ёсць працэс, які не функцыянуе як рука, а проста стварае бачнасць рукі. Ну там, ну, так. ці нагі можна так? апрануць пінжак Вось так А ёсць пратэз рукі які функцыянуе як рука ага. там ці з адным толькі тыпам захопу ага. ці нават з усімі які вось ёсць у чалавечай рукі тыпамі захопу ага. І вось такія пратэзы, чым класна, яны таму і называюцца біянічныя. Вось зараз я <laughs> больш гэта разумею, таму што гэта менавіта пра электроніку, Таму што яны могуць прымаць электронныя імпульсы, якія паступаюць ад мозга і далей у нашы цагліцы. І вось міядатчыкі у гэтых біянічных пратэзах яны адчуваюць гэтыя імпульсы ад цягліц і у гэтых біянічных пратэзах у іх ёсць мікрапрацэсар то бок такі дадатковы мозг пратэза які можа які можа зразумець гэтыя імпульсы што ад яго патрабуецца і зрабіць наступны імпульс і зрабіць той рух які патрабуецца вось Я хачу яшчэ дадаць, што дарэчы, протэзы біянічныя яны не заўсёды выкарыстоўваюцца замест нейкай часткі цела якой не хапаеце якая не працуе Ой, Боже Вось я чытаў <laughs> пра даследчыкаў з брытаніі новай зеланды якія зрабілі трэці пястук трэці вялікі палец ён прымацоўваецца на далонь з іншага боку Таму што ну, дзве рукі А то бок толькі на одну далонь ён прымацоўваецца так так пакуль на одну Ну яны вырашылі што тры ўжо хопіць <laughs> Ага. Вось ён супрацьлеглага боку за, за мезенцам ён кантралюецца пальцамі ног ой там один палец нагі ці адна нага адказвае за там вверх вниз ага. другая права влево а, а на, навошта як яго <laughs> можна выкарыстоўваць для кампутерных гульняў <laughs> думаю у тым ліку яны пакуль здаецца самі гэта высвятляюць а то бок дагэтуль ідуць даследаванні ну так у асноўным ім было цікава а што атрымаецца і б яны даследавалі нейрапластычнасць яны даследавалі наколькі чалавечы мозг можа прыстасавацца до таго што з'явіўся дадатковы палец і можна ім карыстацца як шостым пальцам а дарэчы і якія вынікі вынік у тым што яны тэсцірвалі яго з вялікай колькасцю людзей угу. Яны... гэты дадатков. так так угу. яны высветлілі што ўжо за першыя некалькі хвілін яны пачынаюць ім рушыць <laughs> могуць выконваць нейкія простыя заданні. і больш за 60соткаў праз нейкі непрацяглы час ужо могуць выконваць заданні, якія патрабуюць больш дробнай маторыкі. Ого, То бок мозгу нашаму нармальна. <laughs> Шосты палец, так шосты палец. Ну вось так. <laughs> Прыстасоўваемся, адаптуемся даволі такі хутка. ну і зразумела, што гэта можа быць карысным музыкам, напрыклад, ты можаш. Взять 12 нот, ну, 11 нот адразу на піяніна ці дацягнуўся там да нейкай клавішы. Ці нават у штодзённых рэжах вось ты гатуеш, там адной рукой рэжаш другой рукой, трымаеш і яшчэ можаш гэтым пальцам прытрымліваць там нейкі дадатковы інгрэдыент. Цікава паглядзець, што будзе з гэтай тэхналогіяй далей. Ну так. Я цяпер зразумела, чаму яны прымацавалі толькі адзін палец, бо іх навуковы падыход. Ну так, паступова, паступова нарошваем. <laughs> Паступова <laughs> могуць з'явіцца дадатковыя рукі мамам у дэкрэце спатрэбіцца так добра ну вось мы размаўлялі пра біямімметыку то бок это тэрмін больш шырокі за біёніку як мы ўжо разабраліся і ты казаў яшчэ што ён можа існаваць не толькі на ўзроўні нейкіх фізічных характарыстык то бок не толькі можна натхняцца марфалогіяй фізіялогій жывёл, але яшчэ і паводзінамі і нават нейкімі цэлымі біялагічнымі сістэмамі. Так. Але тут было крыху складаней знайсці зразумелыя мне прыклады, таму будзе па аднаму прыкладу на кожны з гэтых тыпаў. Спачатку пра паводзіны. Угу. Пра паводзіны самыя відавочныя прыклады я знайшоў у кампутарных алгарытмах. Ёсць, напрыклад, такі мурашыны алгарытм. Ого. Ось калі мурашы з мурашніка ідуць шукаць ежу. Яны ж не ведаюць, дзе яна першапачаткова. Таму яны ідуць ва ўсі бакі больш-менш рандомна, але калі мураж знайшоў ежу, mm -hmm. то калі ён вяртаецца да мурашніка, ён пачынае пакідаць ферамон. Так, так. так каб іншыя мурашы таксама маглі mm -hmm. пайсці так. і знайсці тую ежу і таксама пакінуць ферамон. Ну то бок малюе маршрут. Ну так. І гэтыя феромоны яны з цягам часу выветрваюцца. Mm -hmm. І чым даўжэй ісці, адпаведна, тым менш моцны будзе пах. Mm -hmm. Таму больш кароткія маршруты робяцца больш прывабнымі. Зразумела. Ну вось зрабілі алгарытм, які працуе такім жа чынам. Калі трэба, напрыклад, знайсці нейкія аптымальныя маршруты праз любыя рэчы, якія можна вывесці ў выглядзе матэматычных графаў, то можна дасылаць такіх агентаў кампутарных віртуальных мурашоў, якія угу. працуюць па такім жа прынцыпе. Ёсць яшчэ алгарытмы натхнёныя грыбамі, грыбамі, я ведаю, грыбы так. міцэты. Ага да вось гэтыя лабірынты да якія вырашаюць так а что там было про міксаміцэтаў і японію а, ну было нейкае даследаванне да калі яны паспрабавалі мне здаецца гэтымі грыбамі распланаваць сетку станцыі цягніковых у токіа так і э, не проста э, мімакраваць пад грыбы а менавіта ўзяць гэтыя <laughs> грыбы і дазволіць так. ім распланаваць сетку станцыі метро Вось хто не ведае пра грыбы міксаміцэты якія рухаюцца у напрамку ежы і не толькі восьось ведаеце цяпер <laughs> пагугліце гэта нешта з нечым гэта нават можна сказаць не грыбы людзі спрачаюцца наколькі можна называць іх грыбамі Бач гэта нават не біяміметыка гэта ўжо нейкія біятэхналогіі тому што літаральна ну, так. грыбы вырашалі так і дарэчы атрымалася вельмі падобна да таго якая мапа там метро і гэтых станцый чыгункавых і была у токі ну, Таму яна даволі аптымізавана японцы <laughs> думаюць <laughs> прынамсі в некаторых аспектах так а на ўзроўні сістэм прыклад які я знайшоў гэта ёсць у імбабве будынак. Гэта такі вялікі камерцыйны будынак Зімбабве, як мы ведаем. Гэта афрыканская краіна, там даволі горача, і таму патрэбна шмат вентыляцыі. Mm -hmm. І вось калі будавалі гэты будынак, яны натхняліся тэрмітнікам. <laughs> У тэрмітніках падтрымліваецца стабільная тэмпература. Так? так, бо ім трэба ферментаваць там цэлюлозу. Ага. І вось у іх ёсць такія адмысловыя вентыляцыйныя шахты. Mm -hmm. І яны выводзяць гарачае паветра, знешні свет і запускаюць больш халоднае паветра такая пасіўная вентыляцыя Ух ты цікава у наших мурашнікаў такое ёсць можа яны недастаткова даследаваныя <laughs> Аня задала пытаннебалки <laughs> вентыляцыя ў мурашніках ці <laughs> існуе Вось яны натхніліся і падумалі што ў прынцыпе можна нешта падобнае зрабіць і ў будынку для людзей зрабіць пасіўную вентыляцыю там ёсць насамрэч механічная вентыляцыя але яны ў выніку шмат грошай электрычнасці сэканомілі за кошт таго што там не трэба выкарыстоўваць кандыцыянер цікава і гэта такі вось больш сістэмны прыклад я зараз слухаю пра ўсё гэта і думаю пра ротыш насамрэч ну нават я з біяфака памятаю столькі розных класных сістэм угу. пытанне чаму дагэтуль людзі ўсімі імі не карыстаюцца Ну так гэта добрае пытанне Я думаю часткова таму што не ведаюць як да? mm -hmm, так. Біёніка і біяміметыка гэта ўсё ж такі не нейкі сістэмны падыход. Там няма алгарытму, што вось першы пункт ты робіш гэта, другі вось гэта. Гэта трэба менавіта знайсці натхненне і нават з натхненнем не заўсёды атрымоўваецца то, чаго чакаеш. Таму што і мы не можам дасканала імітаваць сістэмы біялагічныя. І кантэксты ўсё роўна іншыя, пад якія мы іх адаптуем. Ну так і калі гэта вывучаць, то тут вывучаць трэба шмат з якіх бакоў Мачыма нават не толькі з, з боку біялогіі. Ну так вось дарэчы здаецца у арызоне універсітэт пачаў магістрскую праграму па біяміметыцы О а пабліжэй нічога няма <laughs> здаецца не пакуль. Але гэта сведчыць пра тое, што гэтая канцэпцыя робіцца ўсё больш папулярнай і запатрабаванай і вакол яе адпаведна адбываецца бізнес ёсць матывацыйныя прамоўцыі якія вандруюць па свеце і зарабляюць на жыццё тым што даюць лекцыі пра тое як прышпільна і цікава шукаць натхнення ў прыроды і вучыцца ёсць кансалтынгавыя фірмы якія сцвярджаюць што дапамагаюць кліентам вырашаць любыя праблемы і заданні з дапамогай біяміметыкі пасля тыя фірмы іх кліенты могуць зрабіць на лепачку што вось наш прадукт натхнёны прыродай Гэта прыгожа з аднаго боку з іншага нагадвае мне грынвошынг. Здаецца, часам гэта ён і ёсць. І у мяне зрабілася такое ўражанне, што чым гучней карпорацыя крышыць пра тое, што іх прадукт натхнёны прыродай, тым больш насцярожана трэба да яго прыглядацца. Ну добра, нейкая сумная нота, але давай зробім такую жыццяцвярджальную мараль нашага выпуска пра сапраўды натхненне ад прыроды і пра тое, якую ролю гэтае натхненне ў нашым жыцці і ў жыцці чалавецтва грае. Давай паспрабуем. Што я адчуў, пакуль рыхтаваў гэты выпуск, гэта я зноў зразумеў, наколькі прырода багатая, разнастайная і цікавая і што чалавецтва шмат чаму яе навучылася цягам свайго існавання. Але ўсё тое, што мы зразумелі і чаму мы навучыліся, гэта толькі маленькая частка всіх тих систем і речей, які в природі існують. Тому можна ще шмат чого вивчати. Так, і натхняючися природою, ми <laughs> натхнілися натхнять вас <laughs> вивчати біологію і почали робити цей подкаст. Ось. Ну що, тоді до побачення? До побачення.